1928 год. В Москве работает пленум исполкома Коминтерна. 15 февраля по поручению исполкома председатель ЦК Компартии Германии Эрнст Тельман выступил в колонном зале Дома Союзов на Всесоюзном съезде металлистов. die ganze Taktik, die große Gewalt der kulturelle Arbeit in der sozialistischen Rationalisierung auch diesen Kongress tagelang beschäftigen wird, um in der Linie des sozialistischen Aufbaus jene Neuindustrialisierung und jene neuen Formen des sozialistischen Aufbaus, besonders in der Metallindustrie, zu erfüllen. Wir wissen, dass die Metallarbeiter die Kerngruppe sind des Proletariats Он говорил о единстве целей международного рабочего движения, о формах социалистического строительства, о вдохновляющем примере советского народа, строящего социализм.